ಮಾಡಬೇಕು portarse mal, agresiva y desacata, pasa metiéndose pepa una vida cabrona, todos le tienen envidia y la calma no roban, ninguno la roba. no me tiro la misión, para la que hice esta canción, la ayuda buscando por alguna investigación, la baby sabe que pasa, no entregamos información, el que sabe sabe pío, nunca duro pantalón, no, no, corremos con gilas me gusta Fly que corte mafioso. El que con mi hermano y lo peligroso. Ahora todos se creen y quieren mover coso. Me gusta el sushi, pepa, pato, Ronnie al pololo lo dejo porque sabe que soy mejor. Me la voy engrupiendo a poco mientras rolo un blon. Los giles se están mordiendo y solita se me pegó. Me gusta el sushi, pepa, pato, Ronnie al pololo lo dejo porque sabe que soy mejor. Me la voy engrupiendo a poco mientras rolo un blon. Los giles se están mordiendo y solita se me pegó con mi flash de Louis Par de menores le gusta la droga, quiere que mayores Te la llevo de paseo para el punto de los colores Que la cama te devora todo morri Si te pregunta tu cuerpo lo recorre si viene la ayuda conmigo vos corri Con una mano firma la for y con la otra la paja me corri Ponte puta importante me a tu pollo lo fatality En el hocico le puse la retro, le cayó sangre en su top quality Me habla de la calle sin andar ahí Aquí rapeamos pura base, te invito a mi reality. gata fiera, enme que su cartera. Te pongo la pose que tú quieras. Sacude de todo menos la pera. La tengo tucia y su cuchara se acelera. Bandía mechera. Después que te meto, me regalo una bolera. La gorra new era, me dijo que estaba soltera. Le gusta mi loquera, esa boobie está nice, pero malo coma su parte trasera. Ustedes no bregan, quieren matarme y nunca llegan. Se pega un pito que a ciegas. matarme y nunca llegan. Se pegan fumpito y queda ciega. Ustedes ni solo se pegan, se pegan. Ese torto es mi regalo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Y para que te toque ya bajamos par de palos. Le gusta como el pelo se lo jalo. Si llega la poli justo no Ese culo está a mi matamos a Cupido. El noviecito loco y parte de ese ya corrido. Lo desbaratamos y por la calle lo pillo. Yo siempre ando viola para los negocios y pillo. Me gusta portarse agresiva y desacata. Pasan metiendo CP pa' una vida cabrona. Todos le tienen envidia y la calma no roban, ninguno la roba.